Auscultu cae ripetu. Porzio quindec quin. Electra falcilo, cun cablo, tre taugas. Por falci suffice quiete gazonon. Benzinae motoroi min genas tre ofte. Se unu mutigas, tui sequas alia cae tio ocasas tre ofte tagmese. Dum mia siesto AUDIGIAS la bruo. La carai naibaroi preferas labori. Tui post la tag mangio, cun plena stomaco. Au ciumi eraras en mia priugio? Giardena laboro ja estas agrabla sub certai condicioi, sen premo malbona, Cai eblas mediti dum tiu laboro. Pri Dio, cai mondo, au eble nenio? Ni tre amusigis hiera o vespere. En gaia etoso, osso, cun iai amicoi, sprittagioi cae scherzoi gaiigis la rondon. Ni trinkis bieron, cae cantis tre laute. Ni giuis la tempon, gis la lazigis. Por cium da mono vi ludus la rolon? Gis ciu lindato validas la preso? Post cium da tagoi finijos la curso neniam li povus resigni pritio. Si diris al ili nenion surprizan. Si ciam nur plendas pri lia conduto. Mi bone conscias pri tiui problemoi. Pro iui motivoi li cion rifusis la cefa motivo ne estis la mono, sed lia desiro conqueri virinon. Li multe clopodis, sed fine constatis, che li ne enspesas suffice portio. Sitiam en enshaltis la televidilon por spekti Europan canzon festivalon. Li estus povinta paroli pli longe. Sed li jam rimarkis che ciui oscedis. Si tutte ne volis accepti la facton, che iam el certigis la tuta reservo. Vespere, cutime, mi mangias malvarme. Colbasson, au shincon, fromagion cun pano. Ni shatas bieron, gi estas agrabla. Mal strecias la nervoin post taga laboro sen pagae gazetoi ja estas practicae. Char ile ne havas tre altan valoron. Mi notas sur ili unuain ideoin, por miai versajoi, por posta transcribo. Ciu vere ne niu desiras paroli. Se ciui silentas, ni havos problemon ni nepre bezonas concreta in respondoin. Vi povas facile malfermi la buscion, por diri al ni che vi estas contenta. Se tio por vi estas peno tro granda, ni helpos volonte formuli la frasoin. Do estu curaggia. Parolu libere. Vi fartos pli bone post via esprimo. Mi estas conscia pritiu demando. Mi multe cerbumas por trovi respondon. Sed mancas informoi pri gravai detaloi. Sentio la solvo ne estas facila. En tiu vendeio haveblas gazetoi. Mi serchas anonzon pri loca evento. Mi interesigas pri tiu spektaklo. Mi volas instigi la esperantistojn attingi pli altan parolan nivelon. Mi tial daurigas citiuin exerzoin. Gis iam estonte, sen iu limigo.